Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia dot com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej huwa wieħed minnhom. Fit-tieni ġurnata tal-Ħadd ehm, wara l-attakki fuq il-World Trade Center u l-Pentagon, ehm, mill-ġdid naturalment tkompli r-riflessjoni, però illum ir-riflessjoni hija differenti ħafna minn tal-ġimgħa l-oħra. U ehm, Ir-raġuni għal dan hija hija waħda sempliċi. Aktar kmin illum eh, jiena kelli żjara minn Peppi Azzopardi li kien qed imexxi kru mill-programm popolari tat-televiżjoni f'Malta Xarabank u dawn qegħdin hawn biex jippreparaw edizzjoni speċjali tal-programm Xarabank dwar din il-traċedja enormi. Eh, naturalment mill-perspettiva Maltija. U eh, Permezz ta' Peppi Azzopardi jiena sirt naf illi dak Brian Kakija illi eh, issemma kemm il-darba eh, sew fir-rapporti tagħna ta' Malta Media kif ukoll f'rapporti oħra eh, dwar in-nies nieqsa illi hemm fid-diżastru tal-World Trade Center huwa fil-fatt ta' dixxendenza Maltija. Ehm, in-nannu ta' Brian, jiġifieri Joe Kakija, emigra minn Malta lejn lejn New York Eh, fl-1944 eh, Joe Kakija għadu ħajju mimli bil-omor eh, u għandu l-lum għandu 78 sena. Il-kru ta' Bxara Bank intervistaw mhux biss lilu imma anka l-nies oħra fosthom ċertu Rita Morris li qabel kienet Rita Zerafa dina toqgħod qrib ħafna tal-World Trade Center eh, u anka permezz ta' video camera tagħha eh, qabdet il-tiġrif tat-tieni torri jidherli. Imma dawn it-tip ta' dettalji eh, se tarawhom intom li tgħixu Malta nhar il-ġimgħa waqt il-programm Xarabank. Peppi Azzopardi u l-kru tiegħu intervistaw anke lili u hemmhekk jiena ma ċejn ġdid ħalli ngħidu hekk ħlif dak illi Ehm, għad uh, webcast soħra li ħriġna diġa minn fuq din il-paġna. Uh, allura mhux lok illi hawnhekk jiena noqgħod nerġa' nirrepeti ehm, għal fatt li ħafna minn dak illi jiena kelli xi ngħid ehm, diġa għattu. Jiena nixtieq nirringrazzja lil Peppi Azzopardi u l-tim ta' Xarabank lil BJ u lil Kenneth mod partikolari li kienu miegħu hawnhekk. għal fatt li li eh, huma urew interess b'mod umanitarju u mhux eh, biex jipprovaw jissensazzjonalizzaw dak illi qiegħed jiġri huma deru li eh, femu l-emozzjonijiet tan diffiċli illi għaddejjin minnhom aħna illi ngħixu hawn f'New York aħna illi essenzjalment ninqasmu f'żewġ kategoriji Dawk in-nies ordinarji bħali li kienu ffortunati li t-traġedja ma laqtithomx fiżikament direttament u lanqas il-familji tagħhom, u oħrajn bħal dawk bħas-Sur Joe Cachia illi n-neputi tiegħu Brian Cachia wisq probabbli ħalla ħajtu fl-istabbilament ta' Cantor Fitzgerald fil-103 sular tal-World Trade Center. U hekk u issa għandna l-ewwel aħbar kważi ħnajdu hekk uffiċjali u xek illi fost il-vittmi ta' din it-traġedja hemm xi ħadd ta' dixxendenza Maltija. Issa jekk din hi xi ħaġa li ser iġġalna nħossuna għar jew aħjar ma nafx mhuwiex anqas il-lok tiegħi illi niddetermina dawn l-affarijiet li nista' ngħid jien huwa li dan iżid mad-diqa kbira li għandna hawnhekk eh, aħna sew bħala Maltin fi New York u sew anka bħala nies li nsiru nafu aktar minn huma dawn l-aktar minn 6,000 ruħ li tilfu ħajjithom jew nkella għadhom nieqsa eh, minn din it-traġedja enormi. Jien għallum se neqaf hawn. Eh, biħsibni illi meta jkun hemm xi ħaġa eh, ġdida xi ngħid nagħmel webcast oħra minn dawn. Sadanittant jiena nirringrazzjakom tal-appoġġ tagħkom illi kompli ma jaqafx eh, permezz tal-emails. Grazzi ħafna. Dik kienet xandira ta' Tony Sand fis-sensiela dwar il-11 ta' Settembru minn Perspettiva Maltija. Għal aktar tarif, ara l-website maltamedia.com.